Etxetotre batzaileak berak baliatu zuen buruko minaren hitza. Albezain fite kendu behar zutela eta asteuntan hortan saiatu dira antzigabe derbian izan zituzten akatsak zeren jokaleriek berek azpimagatu zuten implikazio eskasa. Johnny Biti baionako irugaren legoa. On regardu el video ensemble e on ave lemek ki marxe sur le terrain. On n'était pas agresif avec nos tâches, on n'était pas appliqué, on n'était pas concentré. Donc... Euh, pour moi, c'est un manque de respect et un manque d'investissement par les joueurs. Argiki mintzatu da Eskoziara. Erran bezala hori landu dute asteuntan Bayona aldean, baina azkenaren etxean bogoka gogor baten mentura dute Joel Grey Bayonako aintzineko entrebatzailea. Carcassonne, il y a, il y a de la, beaucoup de pression. Son dernier, je pense qu'il joue un, un Vatou là ce week-end contre nous. Il faut trouver des solutions. Ça va être un contexte difficile avec de l'agressivité. C'est un match à gros enjeu pour eux, pour nous. Euh, voilà. Karkason Baiona ostiraluntan sortziontan hasiko den partida. Tenore berean miagitzek akiz errezibituko du, baina jandozen derbia irabazi izanak emaiten duen konfiantzarekin. Prezeski ez dira konfiantza soberakinik emiagitzen, jakaizak beoko trebatzaileak ez du uste. Il n'y a pas trop de confiance du tout. On a fait l'analyse de match. et c'est loin d'être parfait, on est, on est conscient de ça. Donc euh, il y a beaucoup de choses à, travailler, beaucoup de choses à gommer, mais je pense qu'on reste relativement sur terre, hein. on, s'enflamme pas trop. Hein. Zangoan lurrean, suri gorriendako eta beharko dute akizeren kontra jokatzeko. Lanestarek agun beste joko bat proposatzen dutela azpimagatu digu Joan Artru beoko jokalariak. C'est pas la même équipe qu'on va jouer, ils sont un petit peu opposés même, ils sont un peu moins costauds mais ils beaucoup plus joueurs. Ils font du large-large, ils ont des très bons joueurs pour, pour jouer ce jeu-là. Maintenant à nous de trouver les clés pour les contrer quoi. Gakoak aintzineko jokoa eta disiplina, menturaz etxekoen dako.